Son casi 400 páginas, informes sobre tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, encargado por el gobierno vasco. y mila atxiloketa eta bost mila tortura kasu baino gehiago zematu ditu txosten horrek amala urtes, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bi milion biztanleko ere moaz mintzo gira. Pako Etxeberriaren taldeak torturaren inguruko datuak erakutsi zituenean, haren baitan ziren itzalguneak argitu zitzaizkion ander iriarteri. Eta deskribapena oso ezaguna egiten zitzaidan. Oso, oso, oso ezaguna. Eta azkenean konturatu nintzen zergaitik, gaitik. Nere aitaren biografia hartu nuen, eta bertan irakurri nuen bere komizaldeiko pasartea. Eta ia ia zipulazko papela izango balit bezala, kristalea jarri eta ikusten zan prozedimentu berberak zirala, eta hori ia irurogigarren amarkadan. Eta orduan konturatu nintzen, e, nere txean tortura eukibalin banezaken, nik nahi galdetu nioen torturatu zen eta berak ez ez esan zidan, zenbat jende egon ziteken, rekonozitu gabe bera ere torturatu izan dela, eta zeinen ikuste zina lortu zuen bihurtzea tortura, gure gizarten eta baita ere egoaldean. Dokumentalaren proiektua Donostiako zinemaldian asaristatua izan zen, 2008 batean dokumentala filmatuko dute eta diru laguntzaren biladabiltza. Bai, esan? Bai, kesutxa, ander naiz? Bai, kaixo, zen Ongi, ongi, Mira, e, eh, gauza baten atik antaitzizut, eh, ondun ez behitzen zure biografia atxilotu zintuztenekua, eta galdera bat, e, eh, gara jartan, zueke eh, tortura denunziatu zenuten antzeko zer?